Bai, atxaldeon, guztieri eta ongeto joko diokozkampo saiorat. Atxaldeuntan ehugbi sola seginen dugu lehen partean. Federal iruko ehugbi zariko gira, laportaren arteko derbi interesgarri bat. Iraganen baita igandeuntan azparnen, xapitalian, azparnek laresoro errezibitzen du. Eta gurekin ditugu mainaren inguruan, laresoroko arduraduna, Marcel Betbeder, eta azparneko presidenta den, Jean-Noel Merjou. Atxaldeon bieri atxaldean duen eri. Eta ongeturri beraz, jokoz kanpo saio untarat, bigarren partean, eh, kirol geleri gira interesatuko, geroz eta gehiago modan baitira, edo hola erten alda, eh? gelak ikusten dira eh, idikitzen gero eta gehiago, zer ikasten den, ona den, jakinen dugu hori guzia, santxo iztekekin, oraino ez da gurekilan, baina eh, lanetik lasta da eta gure gana turbiluko da. Hara hori guztia beraz izan dugu gure programan, gure menuan, gaur gauean, gaur atxaldean obekia gaiteko eta balak zuen zuleak zuek ere parte hartzen alduzuela gure saio untan, gure, gure jokozkampo saio untan telefonoz deituz, nahi baduzue uak bat egin, galdera bat ez du da 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, bat telefonoz emakira deitu behar duzue Errukbi eh, sola eman bezala derbi handi bat igandeuntan esapitalian, Azparne eta Larre Sororen artean. Partida aipatu baino lehen, behar bada eh, talde haueri interesatuko gira. Politezia Larre Sorori lehenik itza emanez Marcel Bedbeder, kambiamen edo aldaketarik badea, aurtengo sasoinan taldean. Kambiamenik ez da beti, beti beratia, beti tipi-tipitik eta bai eh, handitzen nahi Eta aurten biskatan ditu diare, eta zenta sasoina frango, frango ontsa asia du. Aipatuko dugu hori, eh? sasoina ah, ah. bizikimuntza abiatua duzuela. Eh, taldean bereziki federal iruan ari diren horietan, jasko berdinak dira edo jokolari berri batzu sartu dituzue? Ez, ez, ez, jasko berdin berdinak. Ez da neore etorri, neore joan? Ez, baina intuin eta iru kolpatu handi eta gizan kapableatzu eta onak. Eh, eta hek handia uh, urte uzian eta joko nahi abe, eta orten ordia, eta egiten du behar bat difentzia biskaten. Eh, Agarro da, alaike ez? ez Kalkarenik bate ez izaitia talde batean? Ba, ez da gu eta gure hauzoak ebal beldura berdin nien, gure diruia ekin Ez du eta dauta eike, bai, etxeko egin inbeak du, eh? Aipatzuko dugu, Januelekin, mei, eh, eh, izan direla kambiamenak, azpar ere. <laughs> Zer da, Marka, untsa direla, untsa direlako, edo, ba, edo gazte direlako, ino? Untsa direlako, zeta eskolatik lekura, hende notek hori izan dira, eta zetako joan dira bertzen horapit, bertzen horapit joiteko behar dira aski honak, Ta goetxean, uh, hein ortakoak dira, eta biziki ontsa txemaitote behuia doaika, ordinaz genian. Eta denak lagesoro ingurukoak? Lagesoro ingurukoak, ba, ez denak lagesoroak, ba, txasuar eta altsuar eta espeletarrak, badia, dia. Bine, egon den goetxean izan dienak eta hau Trebatzaileak, Marcel Betbeder, berdinak ere, entrenatzaileak edo? Ez, uh, ah. ba, joan den txainatu gintuen eta... Bai, ba, oso, lemiziko urtean, eh, ez duzte be joklariak sobrak ezautzen, eta intuzte ba, faia datzu seurare, eta aurten haidea hoiki ezautzen be joklariak, eta hoiki moldatzen ebe bezala, erana. E ekipa finkatzen ari da, ordean? Hala, finkatzen, nahi, nuk, nahi eta Hei finkatu. Mentuaz, eh, landiei sortuko duzu, e hor dian azparnen. Azparnen erai guzu e eh, Jean-Noel, eh, zertan zirezten, aldaketak ezagutu ditu zieziak? Ez ez, azparnen erai lagasoreko molde bertsua da, ez da kemen bendu handi izan gure etxen. Gure etxen egan ezeke amosta dela gelitu dena, bon, e, be etxen iten nahi da, eta aitea familiakotia da, eta bon, urte bat ez gelitzeko ideia du. Ta... Nor da? Eh, Patrick Martino. Patrick Martino. Eta geho bizpeiru gazte badira, dira uh, eh, egitea berriz gila jindinak, eh? ez eta beste klubetan eta formatiatzenak, baina jonatzen baino baino abuz eta geho angelurat eh, pastu da azpane berriz gabe eta beste bigia murriko eta jonatzen eta ikusteatan ze haize zen eta berriz jindia gilat. Eta bastidak uh, bi gazte jindira hauzu uh, eta gure, gure taldeat. Ba, Mokilundu pixkat izan da horiak. Mokilundu pixkat. Idu esen txonea buzuz. <laughs> Etxeat buruz. Etxeat buruz, geho, ez du egen nahi eldu dien denak eta lehemizeko maila nahiko dila, eh? Zenta, hoi arte handi zeite gain dute. Ez da etxean bezalako ike, Januel? Ba, etxean hausi da uste dut, eh? <laughs> Eta partitzerik ez da izan, hau beraz aurten? Ez, partitzerik ez da izan. Partitzerik ez da izan, uh, eh, doaika untsua zen behen muria, eta marzalek eta zuen zela, bon, beste mailoa da joiteko uh, ez da aize, guai, ez da aize joitea, eh, bon, igoz kamietzeko ere, eta bon, behero joiteko ere, uh, bon, ono kone, untsua dia doike, doike, ambientza hona bada, eta... Berdin, eh? Trebetzaileetan ere aldaketaik ezagutu? Trebetzaileak ahun, uh, jazduzela ahun dena berdin berdina. Berdin, berdin. Istantea ipatuko dugu, eh, baina ba Marcel eta ba Jean-Noel, Larre Soron eta, eta gaztetan, izan dea hola joan direnik eh, be, miagitzera edo baionara, eh, simplezteko, eh, talde, edo entxatzera pixka bat eh, talde handi batean sartzen. Nik Azparnen izan ditut eta bi gazte joan dinak, baina buz eta besteat biagitzera buz, Bon, hola, uh, hola da. Zer dinetan, hor? Uh, hemen sortzi urtetan. Hemen sortzi urtetan. Baitio bai, amazazpitan, beste hemen urtetan. beste atek emetzi, bon, hola da, bon. Ametsa. Ulertzen duzue? Eh, Gazte horiek bat dute darba amets bat eta... Ez du zen usetat uh, autarik, zenta ez dia bakarrik uh, gaztiak, ordienak, berde aitamak eh, sustengatu bizkat, eta bon, la da, bon, berda utzi, berde utzi hartetan berba juteate, berriz eta gile egiteko gizane. La Rechorona, gazte <coughs> batzu partitu dira? Bi gazte partitu dira, baina biak eta eskolat gandia. Batio, handa eta Perpignanea eta Bertzia Paixat. Bemetzi urte, biak jorden urtean eta lehemiziko magnan eitu dira, sartzen guzia, zena zuin. Torek baute eman zagun zuk untsaz hauten duzuna edo zuk Januel eh, menzu ere untsaz hauten badute, badute ala eh, lehen talian egun batez hartzeko? Ha, ah, hek goetxeko hek biak lehemiziko le eta... Eh, ez ez dut Perpignanen edo Parixan, eh? Ez tian txiatokore, ez tatu duitzen, ez duitzen. Batxo, Perpignaneko eta sartu da eta tuik. Eta ah, ah, gozera iroaren eta divizionean eta... Hmm. Han bua, bertzia paesu guazta entziatuko ez du, Zanoel? So, sobera lan duen. Ez ez, uh, nik ez dut uste uh, gutxiti partitu duen bauten uh, eh, xantzaik. Gemartzelek egin duena, baitu nik eskola intzat egin itien eskola intzat uh, baino partitia dena uh, azteko, eta bestiak, besusien ez dakit noat, uh, ibilia dien, eki hor dira. Gaztiak, gaztiak, eh? ez lehen ziko mailean aizienak, eh? gaztiak guak, emezortzi urtetan. Eh, zuentzatzera nahi du horrek, behar bada gaztek nahi zinituzketea txiki, zuen mail, ma, maila saltsatzeko ere, edo untxazizte federal iruan? Ez, ez, eh, eskola joan gaztiak eta nik untxagabatzen dut eta joan ditain, eh, gio beste gazti joan dienak ikusteat baionat edo beharitzea pasatzen den, bon, ez dauku beti plaza egiten, zenta espitauku jutzen sola haina bautela, banan nola, zer pasten den buruan, eta familia uzetan adifenta eta bon, hola da. Marcel? Gok bi gazte baitu eta bat joa bai jonat eta bertze biagitzen dut gondienak. Eta justuke eta pilierak. Eta zen ozoin. Zituta, eh, gero bai bada eta forma berri bat eta molde berri bat uh, tutora ditzen dena. Mm -hmm. Eta hartzen dira nahi bozu doran heiek behar duztelaik. Eta heiek zutelaik behar heldu egu etxeat. Ados? Ados, ados, uh, eh, etxobelaik zenta jonen urtean... Uh, zera eh, joan ginelaik eta uh, eh, final laudenetat, noski, eta eh, pide erbat eta hoena, uh, etzen jokatzen izan, zenta bazakiten, eta azuela be sortzim, sortzim atxe imertu noski zidean. Bai, sortzim, ba. Iagitzen bazitu lehinak eta zure gehiago iten al. Ados. Ta, ta, ta horrek min egin dautzu. Ba, min egin dautzu. Ba, min egin dautzu. Ba, jonak behartzu biarritzak eta Behar e, ez Ara, Hara, ziste lehen ta eh, Ni ez azteko. Azteko, <laughs> sasein astapen hori, Lagesoro eta azpanen entzat, bi entzat, untsa asia dela ezan daiteke. Eldu igandeko derbia, xapitalian, lehena bigarrenaren kontra izain da, Lagesoro iru partida, iru garaipen. Hai, deno, bo, ez du gauza handik errengo horrek, Zendako, talde errexak ziren, lehen hiru horiek? Lehen bizikoa ez, lehen bizikoa etzen erretxa, eta frango, frango, eta onatia, lehen biziko guenio, jartxe urare, eta hor, etxean ginen, eta esion er, erreiteko antzi duena, gure eta ostikolaria gelditu dauten. Eta ez du... Kolpatu? Eh? Kolpatu? Ez, ez. Rugbi hau Rebia utzi baitu eta noa bi urte, eta bela honetik eta sorritzen du, eta gelditu da. Eta hien kontra, eta joan den, eta erzen matxem zela, eta hiru ustiko ederrak utxintu. Ez du alakoz gehiago, eta zelik. Beharrik? <laughs> Zora beharrik. Beharrik, idazi uzi alaik? Ez zuten beharrik. Eh, e, lehemiziko eta pontuatez bakarrik, eh? Azkida, eh? Ba, ba, ba, nahi behar zu, ba. Ta, ba, beldura eta ez duen aski izain eta azpanea geteko. Ba, batez, batez egiten ez da gaizki, Ah, ah, Ha, ha, seur, seur. Ejan duzu, Marcel? Da, Beldur zirela ez dela aski izain azpagne? Ez da aski izain ez azpagne. Ejan, duzu, uste duzula azpagne azkajo diela? Ba, azpagne badu ta bai iru eta bai, mm, bai geneko bailat pasatu beharra Ta ondia eta atian. Goitian pasatzeko. Ta gu doidua eta e, bisigia. Donc du hatchek sa nogo kolpia, ta ordean nunik nauzo, ta go konfiant zeitia, azpande hartako. Jean-Louel, eh, zuli, zuliko gira, bigarren ziste, uh, eh, bigaraipen eta galtze bat uste Bai. Eta kanpoan? Ba, bai, bukalen, bale, emisiko, ba, partida. bai. Etxean orain arte? <clears throat> etxean, eh, etxean agian egiten daut eh, partida gu eskoldat itzuliko dela, badut ustez, uh, iru urtez duela etxean galdoia eta... Iru urte ez duzuela etxean bai, geldua. Iru urte ez duela azteko etxean geldia, eta azken bosprasei urte ez dut uste aldi bat bizik duela galdu, eta agian, agian, agian en espantxa da, ez duela lakoso gehi kontra azteko uh, eh, galduko etxen, uh, eh, guetako azteko dezepzione handi aliteke. Eh, Espaniz trompatzen, barkatu, espainiz trompatzen uh, azparnek jaz etxean irabazizu, menan gero lagesororen Galdu zinuten? Ez, lagos hori dut zikinti eta, ez zuten galfiatzeko ideiaik eta nahi ez zuten gula ondu, eta e, eh, dute eta utzikituzte iraztea lagos hori. Ba, eh, derbia badea hor dion, elkar laguntzen hartzen bazizte zaudez, elkar laguntzen hastian eh, <laughs> uh, zehar irratian gero igandean ikusi behar da. Eh. Hori da. Entziatuko ia, eta joan dut urteko eta ordeina batia azbar nahi, eh, bai. Aurtuko dugu, doidoia, uh, jen baita, Sancho Iztek, uh, Sancho Iztek uh, kasko horik ez duzu, baduzu, hemen, uh, ara, oai baina hori zta sobera ik, martxan, duzu hor, Sancho? Bai. Ara, at, atxaldeon? Atxaldeon, bai. Uh, bon, hau hartu zira, eh, ribisola segirela, azbar nahi lagesuro derbia dugu igande untan, ez dukere pixkat bat bak bihaz? <laughs> Ba, pixko bat, ahi, izan nahi zurte batzut. <laughs> Ara, zurekin eh, kirol gelak eh, aipatuko ditugu. Marcel, pixka bat, eh, biziki seo kusten dut Januel bere buruaz, eh, iraziko dira xapitalian. Bo, ba, Marcel ere seur da, azparnek irabaziko duela. Ba, baina, bo, eh, Eh, ez dut hori egan, ah. ez dut hori egan. eta normal da, eta bere buia seur izatea, eta etxean, ganduina da dut, zumitu testu ez dut etxean galduia. Minan, joan den urtean, eman eh, daukoten eta lehizena ez dut argumte diseitu da. Ta mm. entxetuko gara, horten biskat eta kitzikatea. Me, eh, aurten, mentuaz... Ez du behar behar iraziko, ne kitzikatuko duela. E, eh, iru eta ikiru irazik, sasoin astapen untan, mentuaz, oai da, mementu oberen asapitalira ibeteko. Hene diko, ba. ha, ebe, ez pauzu oai irabazten? <laughs> ah, ba, ez, ez, ups. Stavu sa heran. Četo go, gara? Aspalitik etzen lehen selkapenean uh, nik uste? Eun daino. Egun daino. Eun daino. O biskate bada, hainan, hola da. Zer helburu dit duzue haurten la Nahi Na eta emiseko lauetan txartu, minean ez da retxe izan baitu eta bukale, eta lokaleo, eta bi herre geldu dinak, eta mm, bizano zer bat, bi geldu dinak, azparne, eta nabarrenz, baitu lau ekipa azkarak horrein zinean. Naba, nabarinko se jotu zuen jadanik, ez? Ba, do, doidu eta getxean, eh? doidu eta getxean, minan uh, ekipa edera da, eta eh, kompletua da, eta ekipa blita da. Eta txeto goga, txeto goga, txeto goga, lehenik ian, ian. Lehenik, jaz, nik uste, Marcel, jaz zin elburua zen federal aurten egoitia? Bai, bai. Aurten, eh, oskabat gora hoa izizte, eso iten, eh? Nahi genuke, nizko lauetan txartu, eta itzulia denin, zenta zeiten ditu zure gitzuriatuan txampiona da Franz, gero uh, eh, ateatzen da etxetik, eta jendiak txaitzen zitu, eta goxo da, goizetik partoi, eta diarriken eh, egotea egun bat orsoa goxo da. Hor, eman zaun, lagesoroko bi partida etxean usteot, hori da, bai. eh, zoma jende biltzen da lagesoron? Iru honetan mar, denan uh, azparne edaik eta geisha hau, eta bertzen eta... Kanpotiarik hiru ez da, ez da, ez da, Utsa, senitzen uzun zela, ja, jende gehiago behar litzateke? Sena uzun, ez da, ez bakarrik, <laughs> eta... Ez da, jandoz, ez da, ez da, ez da, jandoz. Jo, Kanpot, azparen kontra eta, axiurare, bokaren kontra jende gehiago bilduko da, Ba, horretan derbi frango, ba, menturaz gero aipatuko dugu multxoare zertan da, mena derbi frango horretan, eh? Ba, ba, ba, Euskal derbi frango barkatu. Ba, ba, Euskal derbi frango. Zparne, ba, ba. bokale, bada, barkose, bidarte, ba, ba. ez ordena gogoan, baina... Bidarte ez jende handik eta tiatzen duen, eh? Ez? ez bizik, e, jokatu zi, bidarte janik? Han ba, han ba. Han, han ba. Han irabazi. Ba, frango, frango aixe. Ba, eh, bidarte ditek menturaz haulena hortan? Dio, ez dakit, lehemiziko, uh, eh, biaren matxazotan eberazu eta mailortan, eta jokoan usatu dira, biziki jokoan hartzean, ez sobraik sofritzen eduiko. Eta bai usatoko dira, eta eh, geota hoek izan dira segurare. Eta hmm. baituzte moienak, gero eta hoek izan Hmm. Guk lehemiziko, lehemiziko, afen, hastian atxamantu, eta xantzau izan du. Eta, hmm. Januel, derbia aldu da igandian, bai. Erteko ez dela, ez dela nola nahiko partida, eh, ere trebaketa bereziak zentuzie, jende sparin partner bereziekin? Bai, edoen jendean eh, egiten eh, du, eh, partenerreik egun bat, eh, urtuzizie egiten du Bon, uh, eh, gueteko uh, eh, biztanda presione pixka dela, lehenan uh, eh, egizebitxea azparen, eta ba, <laughs> izan, izan ez bestena ze hauzua dela, zen eta <laughs> konteniz uh, jakitea lagoso lehena dela, hola denak... Uh, Etzinekien. Espan hola denak eta maila, maila honean txartuko diela. E, azparen egire azte modu, azparen izan da lehena, eh? Agian ba, agian ba, agian ba, ez dut beste zutatzen, eh? agian azpanek kutsiko eh, gote lagosari uh, eh, bidean hundik uh, pasten den. Zer da sparring partner barkatu? Ah. Espeka egu pixka bat nola pasatzen den hori? Ah, so, Roan, ez dakit, bon, januel... Parteren erren euna? Eh? Ez nik egiten hona zen sparin partner... Tre, aldetik? Ez dira... Um, trebatzeko baliatzen diren eh, jokalari obeak... Eh, ara, zure, zure, kampotik dira beste jokalari zure, Zure, maila, zuen maila goitie maiteko... Eta ikusi tuta gazki batzu... Uh, bat jokalari profesionalek azparnen hasteuntan, Januel. Asteuntan, Bai, ala ez. Eh, trompatzen ez batura zen. Bai, uste dut trompatzen eh, eh, ez dut uste. Ejanen du burura ino joan dena hortzen bar da ikustat beha ite ikilantzen eta guet baina hartzen dena Eh, gutxetik atatzen baita, banan uh, eh, beste egitikoan ustut... Uh... Eh, Be beste norbait zuen ah, Marcel eta Januel uh, Twitter ez duzue baliatzen. Ez ez. Uh, tweet bat ikusi dut hasten hasteuntan, ah. atzo berean, bai. argazki batekin, agertzen zen David Rumio azparnen, baina ah, menturaz ez da etzen ere misiko mailantzat eta aguentzatzen dira, ah, aguentza ginatzen ah, ba, bai. Sei bas, sei bas sinua no le xixene, eh? Sei bas. Sei bas, nintzen misiki xixene. Sancho ke itzen eskuarekin eh, nintzen misiki xixene. Sei bat sinia nabe. Olatzek hori jaiten zuen arrazoin batengatik, eh? eh? Topa amalaueko eh, Aviron bai honek ere egin baitzuen Bai. Joanen zirela, talde tipien ikustera, eta... Hora, haipad ezagun, aipa ezagun, jaz, duekin izan dugu ez hori Marcel eta Januel, eh, aski kritikoak zinezten topa malaueko bi euskal taldeekin, miagitze eta baionekin, ganez jokalariak hartzen zutela, eta guti emaiten zutela. Aurten, uh, presentaketa indutelaik baionan, argiki gandute, aurten, bai, joanen gira talde tipien gana, tribaketakin intugu, ikusuen intugu jokalariak, lagunduko ditugu, olakoik izan dea Ni gene partetik ah, azpanen azteko ez deuze, ah, hori ere gere atzo di hartan dienak sasoi hastean, beti, uh, beti hartan du zeid kamieteko dela, er, er, eh, politika bezala denak plazera egiteko, banan geho mementoa eta ez dut uste. Ez dut zuzin esten Nik ez dut zuzin eta jo gitzestat uh, eh, errainut eh, berriz beko soberare, zenta akordua baginien uh, gazteik ilanina batek gu izan, eta gure bizkarren gehiletik, ostia Marcela egerten ziena, profesotakote gazteari tutoraten egitea, eta ez du neok telefonatu ez deuz ere, guri de... Aurten oino, eh? Aurten oino, beti, beti gazo bera joan gira. Eh, zure tako bakerik? bakirik? tako itzak beti, eta ek beburi harinatzen albaute egiten dute, eta ez dia gure <clears throat> gutxi pietaz ondoik esu hori. Zaka, zaka... du hitza hitz, enan, ez horiek ez. Ez dia bate hortakoakoik. Zu, hitz emate dute eta... Lagosoron ere ez zira bate bai, kontaktuan bai egin. Lagoson galduko diaz. Ez dira lagosoa diren ez. <laughs> ba, <laughs> Jean-Michel González, zibilio menda maulen eta... Ja, ah, Jean-Michel González, ba, hurra ez dut ah, abigonak gehiotzen, eh? Eta, arek gazte usiek hau du, bere izentikitek eta ez du... Ah, ura da... Arek, eta maite du. Ba. Ura da, arduratu behar egitea eh, lotura edo kontaktua talde txipiekin, eskodarriko talde txipiekin, eh? Ah, izan, izan da eta rugbia maite du. Eta seitzen da, ez, ez eta... Eskuranki binan txartxeka mhm. eta tortzen mm -hmm. da. ibilidea horten? Ez, xapitalinea, eh, xapitalinea ez dut ikusi. Oh, Bo, izan ziste bakarrik. Ene etxen ikusi dut, uh, eh, banan etxen eh, bat erru jantzagina. <laughs> Eta ipatu zi hori? E, Piskata ipatu du, banan, bon, Jean-Michel, biztanda, bitzik imo gizon txeri oso da. Itzesko gizona da, Jean-Michel? Itzesko dela, banan ez du Jean-Micheleke eskolerri usia dena hola kamietuko, eta ez du bi kiloba politika berberak kamietuko, zenta, bon. zuzuka, e, dako zuzuk, eman nahi ahreman horien edu zuela edo, bederen deituak izaitea tutore gotza horren eta Dut, Jean-Michele bazkien nire zenuntza afera horiek, eta banan, bon, hake badu leheni ibehen eta gio hori denak eta gio eh, zain eta duer hori beste problema da. Hmm. Bai, azparne talde ari ez jogu galdegin, eh? zain diren zuen eh, elburuak aurtengo. Azpena, ez zuera mena dianik badazkit. <laughs> Twitteren irakurri du. Kasik Januel gogoz ez dautzen dut. Zautzen dugu bizka bat. Hain beste jinda Jokoz Kampo saiora eta eskertzen dugu, kasik gogoz dautzen dut. Ez, lehenbiziko gauza hasteko eh, helduen jendean janik eh, etxen iraztia. Hoi lehenbiziko gauza hori da. Eta geho biherenetik egen alba du jazbezen eh, sasoi pulitea egitea, zenta beti behar da espantxe pizkat jaz lehen finitu ginen, eh, bi ekipek funtsian, eta espantxa dut aurten gauza berbera eh, berriz eh, egitea. Mailaz nahi zinukete Hori ikusten duzu e posible? Bai, eo gizetat uste dut, uh, aurten dela eo ez dela izanen, zen eta muntxoa guai adinean biskat antzatzen nahi da, oita zortzi, oita behatzi, oita ma urtetat eltzen nahi dira, eta uh, egiteko uste du bosturtez uh, eh, segidan uh, eldo gien dio eta guai uh, aldi honetan urtsiten badu uste dut uh, ez dela erretxi zain denen berriz eta mobilizatzea eta berriz denen partia zen eta bon, uh, urbil gira, ez gira eltzen, bon, behar bat zeitetan urtsiten dugu eta agian ah, aurten txantza pixkat izanen du. Esperantza, munitz hor dian ah, aurten go urteari begira. Ba, banan, Triste izanen ziste, ez bazizte gaiten erran duzu uh, taldea gaizki ikusten duzula. Segida. Uh, eh, ba, alainan, uh, eh, zenta oita, guai, ez dia baitez bezaga, baina oita sortzi, behatzi urtetan, oita amartetat helduta, jene alian gelitzen dira, zenta ez da batele emezara, zela, guai, uh, bortzei urtetan asia adierri bianan itz, eta badur dianik eta oita, oita bost urtea idela, eta nartatzen dira eta, eh, eta giberetik heldu diren gazteekin bon, giberetik heldu dienak e, eh, bon, behar da ikasi eta behar da behar da espentsia piskate ezen eta bon, gazt, gaztetasunare ader da banan espentsia piskate behar da eta haitzinean eta hasteko karga piskate hartzen da dina eta bon, ekipa ez da beti aizek udatzea Arkitegarri beraz, bigarren mailarat igo behar urte bukaeran. Uai egan ezeke Frankoki, uh, bon, aurten behar du lantxeatu, geho ono uh, goizko da ahontu eta bihar maile aipatzeko, zen eta uh, matxak uh, pastu eta negia behar da pastu, uh, bon, izeten aldea korpatuak, izeten alda behar ba mementuan ameiantza bizik hona da, baina izeten alda behar ba ameiantza zahare, uh, fesometaldezazki da gauza guti, eta bon, leheni berda kalifiatu lau lehenetan, banan e, eh, espaintxe inuke, azteko eh, ez pagira gu lau lehenetan eh, guteko animeleko decepzionalitake. Mm. Januel, badut, badut impresionea, badut uste, Janik entzuna, entzuna, dudela hori. Bai, eh, jaz, <laughs> bai, konbitzen dut, konbitzen dut, baina jasko ondo dut, jasko azkena, azkena. Santa. Que kit banan uh, bono juber da aldure, bono juber da aldure, c'est uh, non soritia. Uh? Zurekin in, ina dugu sorasa ere uh, sasoina finitu, finitu zinutelaik eta bai. utxin zinutelaik uh, igaitea bai. ba, Bistan dena ez deskustatia, baina decepzioa bazinoan uh, Hauai uh, gibelapen pixka batekin, zer eskasi izan da jaz igaiteko? Zer eskaz izan, eh, uste dut, uh, xantza bezkat, xantza, me xantza ez bestean eh, ekipetan, eh, gua hon berian. Zenta, hoi uh, ernutena ekipetan, uh, behar da, xantza, zenta, kolpatuak ez dira behar, ez dira behar jokolariak akitiak. Eta jaz, haitzinean bizikuntza ginen, banan gilean, baginean zer nahi jokolari kolpatiak, eta zer nahi uh, jokolari uh, akituak. Erteko bizik, uh, irain matxortan berian, oitabi uh, jokolarietak amairu, ben etxean itena, iraitena izenak eta ben apartemendoen iten. Ta gaztiak uh, eh, gutxe bezala eta lan sorre bezala, eh, eh, ba bestia launtzen dute, eta... Bon, beste, beste ekipetan ere? Uh, ez dut uste, ez dut uste, ez dut uste. Ez denetan azteko, bon, gure hauzo erriotan ba, banan uh, beste... Beste regionatzeta joan eta ez da bateola pasten, azteko gutxen berrizea gainut, eh, buriek gora, eh, gutxen azteko azken matxean eh, anbelopak urtsak utzituzte eh, gu ebestieretan, ez du bitxik puñita rapatu hori, ez duzte gure, gure jokolariek ez aitzin ez geho anbelopak eta ebestieretan utzi. hoki ikasia dira gure etxen. Ez dute ahontzte daiek, eta <laughs> <laughs> diretan. Eh, ez da presione historio bat izan? Kapable dira eh. presionearen eh, jasaiteko? Ez, ez, ez da presione historia egizan ondoike. Uh, Akidura ordean? izan gielaik uh, amak minuta pastu dituko ondo ondoan, eta amak minuta zartu amospondu, Bon, eh, eta gio, uh, biherren taldea etxena itxan gielaik. Demora ahontitxa zen, eta gue joko aiten da jokoana ariz, eta domora itxaik ilan ez ginean uh, eh, ez du difentziaik izten izan zen, eta oita bost pundu batean eitea euria delaik bizikinek da. Eta idurutzen zauztu aurten ahmatuago ziztela? etxeak finitira. Amatuago, ba, hua izasoi hastean, ba, banan geho ustean egnutena, behar da negia pastu, eta geho behar da buru eburratzen, eh, behar da ikusi nola altzen den, zenta askidia, ustean marzelek egendien bezala, eh, Jaz bat zuzten horik eta hiru uh, jokolari eh, fango koskoak uh, eh, kolpatiak, aukten hor dira eta hoki abietzen dira. Bon, aukten behar bai dira beste atzo kolpatiak bai oinetzen, bai gure etzen, baina hori uguna eida konduen egiteko eta bon, papera egin dien dauko hoki giela, hoki edo berdin untsa giela, xantza ikusiko nola itzuriko den. Eta gu etxene aski dira berdin bizpairo pilier edo minartzea, edo berzen hor bait, uh, ez da berdin izan afera jazkoa antzita aurtengoan, nor ikusten duzu etxai gogorena zuen multsuan, zuen izain dira eh, talde azkarrenak zure iduriko. Gue mutxuan, uh, eh, bon, nabarren zeu zen izetatorri zain da, zenta badu lau osturte ekipa edarra dela eta ekipa bertsua dela, gure molde bertsua nahi dienak, eh, dira. Eo zen gizetaz bukale ere uste dut, uh, jausten dira bierre mailetik eta paperian azteko ekipa fango azker haute, e, eh, guk lehemiziko matxak aldo du behin etxen, bon, e, eh, etzen diferentzia handik matxoren ginean, baina uste dut, hale, e, eh, plantatuko dila oike e, mailuntan e, eta hemen nik e, pasteko eta bortitzak izain dila. Ekipa horik hori zain dia, geho behar nesetan e, pauekoak polon eke uste dut, jango ekipa, jango azkarra dauten, Bon, lago irazi du behin etxen, banan uh, eh, geho lago sogek ez da ize. Banan eh, ekipa horik entxe horre hori zein dira, bizan oze eke bier entxe mailetik elu dira, horik entxe defendatuko dira. Hoi dugu, eh, derbiaz girela, igandeko derbiaz, azparne eh, lagesoro eta gurekin ditugula, beraz, azparneko presidenta Jean Noel Menzu eta lagesoroko pres, horrezko presidenta um, Marcel, Marcel ere, Menturaz multsoa erretxago da, aurten, iazkoa baino? Ah, etxatu, ondoik erretxago, ahon berdin berdina da. Berdina? Nik eren ezeke ahon berdina dela, zenta jaz baginien mugere biaren mailetik eduzena, aurten bukale hor da. Lagos beti berdin da, Navarrenz beti berdin da, beti berdin da, uh, Barkoxe edo Norbean beti berdin da, eta eni utzen dut berdin dela. Mugerrezitz bat, behar ba? Bai. Fite, fite, amargarren dira, ze pasatzen da? amargarren multsuan dira, barkatu. Amargarren multsuan. Beste no? mugere, bakarrik dira, Euskaldun bakarrik dira beste multsuan? Ez, ez diekin batean? Ez dakit zer diozuen hortaz? Be, zer diozuen, uh, eh, eni estal bate bitxi iten, zenta gu olor ginen dila irurte, gu bakarrik izan gira. Bon, eh, Eni rubian hartzeko jutzen daute dela. Banan deplazamendu dira, hauko no. E, eh, Bizan da, gotxo oino, behar da partitu eta behar da arribatu. Eh, rubian jokatzeko derbietan jende guziz eta jokoa harro da. Eh. eh. Ba, bena jende gillo ibiltzen da. Bon, banan uh, ale joan zilaik anpoat eta erritxor da jokoan hartzea zen. Ba, ez dituzu ez kontroliak eta zuetxeat ez dira ala heldu. Uh, Kasik nahiago zinuke? Ah, rubian partetik bai. Eta bai, erran dut... Hautatzekotan. Eh, erran dut, Frankoki, eh, demoran, eta Marcelek ez duen txokonturi erren, demoran hautatzen ginen pixkat eta puletan plantatzea. Eta guai ez da gehiago alaiten, eta ordean niauk uh, eh, autotienuen pixkat ateatziaz, eta hauzo uh, erriten hemen hartzean, uh, ez ginen presonia hartzean, zenta frango gazteinen, frango eskoila ginen, eta autio eginen, eta gehozti gira pixkat ezkartu lagun arteko zerbait gertatzen da? Hora, derbia delarik auzo erriarekin? Usaian... Eh, derbia eh, delarik e, denek e, babestia ezautzen dute, ozuen gizetat bai eskola, bai e, pestetan, eta bon, derbia delarik ez da sekulan beste partitaz bezala. E, Bai. Aintzina, bai. aintzina dugu zenta demorara aintzinatzen dua eta behar dugu absurtuki lagesoro aipatu senta berri honbat bada lagesoron da aurten edo sasin untan hasteko, berroi urte, eh, bego urte egiten dituzila Marcel Betbeder fiterten da berroi urte eta zu astapenetan zinen Bai, ni astapenetan zen eta berroseko zomik ez zuten berak aizien eta zen atian eta hartzen zemerak eta ribian, behar ustez, eta nahi zotean txutu egin orbitu kopatzia. Eta harto lurretan da hartzen zen, eta ikusi da nolako izaten zen, eta bon, ba, zetako ez, hartzen eta orduan, eta egon ga, aniz demora eta palapelinean, lagoaren zerian, eh, eta gero Pitiaka eta nahi bauzu, ene ondotik jindia eta launtzaile onak. Aiz atxemaitia dena eh, eh, gaztiak jokatzeko? Ba, ba, ba, ba, eta hastiaren enuen eta ekipa bat bezik, eh, nuen, eta rezerberak bitxekin nuen, eh? Eta zua izinen, edo bat ah, ez? Berko, ah, <laughs> <laughs> Eta nundik edo pilotatik edo ziren, menturaz? Ez, ez, ez, ez zuten gozuan dikitean, eh, bat, bat, bat, zinen, jenden bila, zuzira joan, gazten bila edo... Ez, ez, ekdia bat, bat, Mm. Eta gertu, eta ondote gero abislena, egin nizo miten ondotik, eta nahi behin eta ekipa montatu, fendenak uh, aski izan, izan zain, eta hastean eta malau amos baginen erritarrak, eta gero bertzen mila frangatik eta azte atzo bildu nintuen, eta joan gine izti jokatu gine azte hartan, eta gero, gero jindazkit eta launtzaile honak. Lehen urtean talde bat, bigarren taldea, zonbat urte berantako jindak? Hirurten moruan eskifite. Hirurten ah, moruan eskifite, ba, alaik eskipite hartu du? Eskifite, ah. eskipite. Ez? Hirurte emakarrik, gemakarrik, eta triste da, le? Ah, baina bon, lagat ez baitzen pitzik. <laughs> Ez, ez. Ta ondotik, bai, bistan dena handitu ziste untsa? Ba, suertatu nintzen, nahi oso, banuen, eta joko bat, aste astetik mila Ta, mila frein kako pestetan haizuten, ta maiz batin in elgaren artian. Ta, gantzatuten, ta, jinezi arbitatzea dut, ba, zetekoaz? Ganitzen, ta, bi eta maiota jokoekin eta balomatekin da. Zuk zea din zinuen orduan, Marcel? Hoita emezortzi urte. Hoita emezortzi urte, rubia zauten zinuen? Tametzi, eh? Rubia zauten zinuen? ba, Nundik, nundik? <laughs> Abironian izan izen, eta kadietetan, eta gero kanbon, eta senioretan gamoagan izen, eta astokere gandiena orduan inuen eka. Kamora joitea? Kamora joitea? Abo, ah zanakor? Mutiko txar bat izan, eta bat nintuen, hor hartzen, ziren gizon animale atzo, eta basa atzo, eta nire genuen pitzikiteko egin erdien. Aha. Troa karel eman eusten, eta ordo alartian troazio minin hartzen zen, eta eman eusten troa karel. Ta, han muen nire ereko jara eta nintzen huiltzen alerri dat. Baia. Eta, ba, ba, azkaratzen, eta basak, joko Ondotik, Lagesoroko eh, kleba kluba hori handitu da, eta guai, ez dakit, berroi urte berantago, guai, bat ospakizunak edo egiteko? zeit ospatuko zuen, zeit besta bau zuen? Ah, besta doa, besta egin, no, bizten da, besta eta erreinen du, eta ina du itamarrotetan eta berroi urtetan erritz. Noiz, nun? Uh, noiz erretego? Aukten ala alduen? Aukten, eh, ez, aukten ez. Bimila eta mabustian. Primaderan, oi. Ba. Primaderan. Uh, maiatzean Maiatzean, ara. pentsatzen zinuen, duela behogoi urte, bide hori eginen zuela taldeak? Ez, ez, ez, bate, bate. Bate, hori nalxantza izan nuena, nahi oso, eta zomit urte moian, utzi nuen amar urte moian, edo amika urte moian Eta jo, egon naiz, bizna beti launtzeko, eta ene notik izan zenak, zentzitu eh, izomit eta gelditu zen. Eta hartan, Jitzotan bat jo, eta denek ezaututena, matxin dualda. Ba, ikusteat eta eh, tzakala eta ribi hau eta ez ez ikusteatzu meharik, kadeta betiat eta egon zizte etxan egon Edo, eldo iz president, eta gu hartu unen president, gazte aztia. Egon deno izan den presidentik eta obeen ala son, harri mm. jendia behitzuria mildu zuen eta kaitzeko izan zen. Hmm. izan zen. Bai. Ejan entuko horrezko presidenta zirela, beraz oh, bai, nago bai. eh? Bururatu behar dugu, ben amenturaz Marcel, azken hitz bat laburki, eh, balimazen nuke horretzapen bat, berroi urte horietan, bat bakarra, zoin da oberena? Berba oberena eta hiruare mailatu patzia. Hala. Enuen txekula da, amestuko egin hortat etortzia. No, Noizan hori? Oso da, ez da, diruik ez da, tende guti da, eta... Hau da, hau bi urte edo? E, hau da, urte. Hau dela urte, bakarru. Jautxik urte, jautxik eta ondak orain gu batu erritz. Hala, bai, lehenan likotzi urte. Meike urte, da, mentora, zemunitu. Dola paleon kontrailea zegin nuen finala eta onon eta gero batu ginana. Horri da, hori da, ondiena. Ha, bai, bai, nire diko, nire zetla. Baina Bai, bukatzeko bat, heldu igandeko, xapital Hau sartzen dute zizte, ba, pronostiko bat egin behar da. Januel, du dut zaida. Januel menxu lehenik, etxikoa Nik Nik etxikoa normalki adina errespetatuz behar nuke Marcelo utzilenik, Baina etxena ebigea errein dutela. Oitala oazpan entzat eta emez sortzi uh, eh, lagosok entzat. Bonuza gabe eh? Eta ikilan, zazpitan da bonuza. Ah, barkatu, barkatu, Uste nuen bostetan eman azotela ere profesionalak bezala, zazpitan da. Marcel? Marcel, uh, Marcel Betbeder, lagesoroko arduraduna? Nik egin zekeek boko bat eta azparneka mortz. ah, hori ba, hori ba, tink, eh? Hori, Leia da, hor senditzen dugu orain, derbia hurbiltzen ari. Are. Ez dut uste hola den. Ah, ba, alain dan, ez uste, baina honok daki. Are, hortan usten dugu rugbia, istante Sancho iztekekin aipatzen ditugu eh, Kirol uh, gelak. Urriaren amaretik azaroaren lehen arte, gaztekaitza arte erakusketa. Tony Mane garaziko apespikoen presandegian, Beatriz Zerzo, Liliane Michel, Miguel Platero eta Yves Enhorak ikusgai. Estrenaldia, Estren aldia, hurriaren amarrean, arratsaleko siak eta erdietatik goitu. elkarteak ikarteak Hare, denborari galdu gabe aintzina baitoa denbora eta badugu oino eh, gauza frango aipatzeko eta lehen partean errubiak jarritu gira, beraz derbia igandean xapitalean errandugu azparnek egizibitzen du lagesoro gurekin genituen Januel Menju azparneko presidenta eta lagesoroko arduraduna Marcel Betbeder. eta orain pantxika aipatzen dugu, aipatzen ditugu kirol gelak santxo iztekekin. Eta bai gurekin baitugu uh, eh, Sancho, orduan uh, gimnastika, pilat delakoak, zumba, kardio, izenak hainitz badira, aktivitateak ere eh, hainitz uh, hainitz badira. Baina lehenik zure burua presentatzeko, uh, pilota munduan ari zira lanian, eta erruk ere basa zira, erra iguzu. Hori da, gauen denak, jatsalioan entzuleak, uh, asinaiz bai pilota eta errugiarekin gaztetan, Orain nire lana da Kirol Txaletan lan eta ere uh, irailatik goiti uh, eh, asinaiz Euskal Herriko Pilota Ligaren zat uh, eh, lan egitea azpagnen. Eh, la, egunean eh, lan egiten dut eskoletan, iniziazioak eh, pilotaren inguruan uh, adibidez ahatsalduntan doni manelo nintzen, eta gauetan, atxetan, kirolsaletan uh, kurtso batzu maiten ditut uh, baionan eta bainoko inguruetan. Tipi-tipitik kirolan sartua uh, bizia egiteko prest mundu hortan. Bai, ba, naturalkin ustez ola, ola da, bai gorin sortua eta pilota targuia bai, bai gorin betidanik. Beraz horrekin hasi naiz eta gero kirolaria izanez, ebe nire arrebasi zen kirol saletan lan egiten. Eta hasiz muskulazioa eta rugbiarekin... E, eh, ebe, eh voilà, ezagutut eh, mundu hori eta sartu naiz eh, mundu hortan. Zule aje bari esker orduan eganen dugu, e, edo inkiresa batzen bestela ere? Bai, esker haiten alda, zeren, bai, berari esker ezagutut uh, mundu hori. Beraz... Zeta ez da berdina, errugbiaren mundua edo... Ez, gero... Kirol gelenetan eta errugbian atxemaiten dena da muskulazioa eta muskulazioa kirol geretan eh, hainitz egiten da, beraz, uh, eh, wala, hola ezagutu dut ere... Eh, Lehen aldia sartu zirela muskulazioa egiteko zen edo beste zerbait egiteko zen? Bai, muskulazioa bai, zeren sartu naiz miarritzeko taldean uh, gaztetan, amazazpime sortzi urtetan, eta fisikoki prestatzeko han baziren muskulazio tresnak, eta hola dute ezagutu uh, noaren aktivitate hori edo kirol hori, mhm. Eta gero ondutik eh, nire arrebak eh, kurtsu kolektibaten maiten zituen uh, eh, kirolgeletan, fitness deitzen dena, eta dantzari izan ez ere pixka bat gaztetan, hori uh, atxe ere... Uh. Beha, zu coaching dela egiten duzu orduan? Be, iten alda coaching uh, pertsona bat entzat, posibe da, kirol ba, batean edo, edo zure txan edo bere txan, zure konduz uh, lan eginez, eta ere uh, coaching edo erakasle gisa maiten duzu kurtso bat kirol kurtso bat uh, eh, tale bati, publiko mm. bati Zuk gehiago taldean egiten duzu edo pertsona berezi bat hartzen duzu eskairen arabera? Uh, eh, ez dut aukerarik ukan pertsona bat entzat okupatzea uh, zeren bon, egia ezan lan egiten dut mundu hortan urtak hilatik goiti beraz uh, wala, esperientza egiteko piskabat ongi da hastea erakastean eh, kirola tale bati, eta gero mundu hortan sartuz, eh, jendea ezagutuz, be, zuere ezagut, zure ezagutza ere egiten dute jendeak, eta hor dira aukerak etortzen. Eh. Prezeski muskulazioa taldean nola egiten da, tresnekin edo nola ba, egiten da? tresnekin, zure gorputzaren pisuarekin ere, badira molde hainitz, uh, voilà. hainitz uh, korrika, uh, duen zala eh, traktion, pomp, abdo hori dena zure kurpsaren pisoarekin lan egiten duzu eta gero az, nahi bozu azkartu gehiago, ba, ma tresnak behar dira zeren Eta rugbia egin entzin, uh, eh, rugbia egin entzin ez, behora sartu entzin, ez sekuran egina? Uh, bat ere, bakarrik eh, lasterka kampuan, mendian, uh, bisikletarekin. Hmm. ez dakitzen bat urte berantako, bina, amak urte behar bada, iduritzaizu uh, beharrezkoa, baitez padakoa? Be, ikusiz rugbian nola intzinatzen den, uh, ikusten da, telebistan eta gazte taldetan ere, eh, gazteak eta gehiago eta gehiago dira, uh, eh, pixatzen dute gero eta gehiago beraz uh, biadura azkartzen da, eta zure gorputzaren babesteko, uh, behar da prestatu. Beraz, babesteko? Bai, babesteko bai, zeren eh, zauriak etortzen dira, hola, ez bazira, prest. ez bazira prest, eta ez bazu eh, gauza minimuma egiten eh, zure gurtzaren garatzeko, uh, amazazpi emezortzi urtetan, ebe, ahi batuz, uh, ogeita bat, ogeita bi urtetan, ebe, bauzu, uh, nora demora galdu duzu, beste batzuei konparatuz, jean eta mm, Marcel, eh, azparnen eta lagesoron, adibidez, eh, muskulazioa egiten dute? Ez, gu azparnen egila bat ailan, eh, erria ikilan, pixkat eh, salat nuntatu behar ez, eta uste dut eh, molde honera joan den, eh, ontsa abiatiak gira, banan, eh, Baki hortan uh, eh, berdela pixkat eh, lotu, eta gaztiak oik unian... Eh, ez dute iten hor, guai? Uh, badira zumi bakar be ite utenik. Ez da, uh, nahi turan ez da entrenamendu kolektiborik uh, muskulazioa. Lagasoron ere ez, Marcel? Lagasoron argintzan nahi dinak edo, serpantan. <laughs> Zute behar. <laughs> Heiek bakarik bertzek zute iten. Sancho, konfirmatzen duzu hori? Be, hori da, argintzan eta ari dinenak, lan fisikoa dute, beraz, naturalki, haien uh, indaja ere garratzen dute haien lanean. Baina, nire ikuste dira eh, kirol geletan erregulari eh, initz, uh, eh, nik lan egiten dut bai Baina bakerrik muskulazio egiten, ez egiten beste aktivitateak alabai? Uh, Jarran mutikoak gehienetan muskulazioan ari dira, kurtsu kolektiboak atximaiten dira neska hainitz, eta piskat bildo dute etortzea horra. Zendako? Fastakit. <laughs> Ba, neska hainitz badirelako, prezeski edo? Behar badan eskak ez baitute uh, muskulu... Jarran ez alan berdina muskulazioan garatzen duzu mus, zure muskulua, eta kurtsu kolektibo, kolektiboetan uh, uh, garatzen zu gehiago handurantzia eh, iraupena Iraupena hori da hmm. Eta, wala, nahi dut bai honan, eta ikusten dira, la SB bai honako duko batzu ikusten dut entrenatzen eta... Zubilariak? Bai, jakinez haien talean... Mutiko edo neskak? Mutikoak, mutikoak. Haien uh, klubean ez dute salarik edo ez egiteko, beraz emaiten dute haien izena sala batean, gela batean, eta eta hor dira entrenatzen, eta hor gira gu programak emateko haien zat, eta hola dira entrenatzen gehienetan. Uh, kirol geletan, eh, eh, lotua da ez, nor dira hor diren jendeak gehien bat? Iduitzen zait? Gehiago neskak horbiltzen direla, baina ez baita ezpada zuko Ez Bada gizon publiko bat ere... Bai, bai, bai, kampo eman ez dauna? Berrebukti kanpo, neska eta mutiko dena... De, adin desbernin... Ba dira jendeak ez dutenak eh, klube batean kirolariak batere, egiten? Batere, batzu ez dira bate kirolariak erranez uh, eh, gubezala edo pilotari edo futbolari nahi zuna. Uh, eh, aien kirola da, kiro, xala batean etortzen. Hori da aien kirola. Atik, adosire gaiteko, azken amak edo goi edo amabosturteetan, uh, neskak, uh, nesken ugolde bat badela geletara? Ez? Be, uolde bat, uh, ba, gero eh, lan orta naiz dela urte bat, eh, mhm. beraz, uh, men, jango nuke neskata dena... Orain bai? Fa, denak hor dira... Fin, Nikola, sobera zautu gabe, egan ezake, dela goi urte uh, menturaz neskak eh, ez zutela usaiak edo eh, ez zirela oaktuak. E, Etzen ba- hain beste eskaintzarik nire egineko. Menturaz. badira... Ba, eskaintzaniz badira ere badira kurtsoak bai. eta bizikifite betetzen dira. Ez palimazira goizik plantatzen ez da gehiago lekurik, batzutan behaun pertsona badituzu, xala batean. Nundik heldu da justuki kirol gela hauen ahakasta etzel, etzelako dola amak urte? Ben, nire ustez, uh, entzute telebistan pixka bat, eh, gure, uh, gure gorpuzza zaintzeko eta eta obeki zahartzeko. Fen, uh, nola ezan... Hori gehiago barnatua da, ideia hori. hori da, barnatua da eta jendeak badakite bardela kiloratik pasatu obekio senditzeko eta gero batzuek ere lanean batzutan uh, zailak dituzte eta txetan etorriz uh, geletara, kilo geletara be hortik ateratzen dira obekiago Hori egia da do ideia bat eh, buruan sartzen digutena? Egia da, ere. Ba, ba, ba, egia da eta hitz eginez nik ere, hitz eginez diendekin hori uh, date, ongi senditzen dira kilora egin er- eginez ere bi ordu hastean, batzuentzat zuen zan ere irudiarena, uh, eh, pixua galtzarena, bai, finenzia hori da beste gauza bat, eh, bada gure gorputzaren behar duguna, eta gero bada beste moda bat edo gorputza zaindu behar dugu, uh, zeren, bon, wala, ikusten dira telebistan edo nahi duzun, uh, Uh, Zaki liburuetan dena gorputza politak, beraz uh, erran, atxemaiten dira mutikoetan hainitz eh, ez dutenak ere egiten jokbia edo edesen kirol egiten dute muskulazio hainitz zeren uh, itxura nahi hmm. dute mm. nahi dute zaindu eta muskulazioa garatu eta bon bero hmm. badat dena denentzat eh, me, Eta prezeske, dugu gelak gero eta gehiago direla, aktivitateak ere bai, eh, urte guziz bada moda behi bat. Horretzen ez, jaz, zumba, dodola bi urte hasi zen zumba, denetan hori behizik etzen aipatzen, eta bahnek aldean, eman ezagun, egiko pestetan ere antolatzen dituzte bai. eh, zumba bai. gaualdiak, uh, orai beste zerbait atera da, behar bada, aurten, badira urte guziz, hola, moda behiak. Bai, kirolan eta, eta beste arloetan, eta bada, beti moda, eh, beraz... Uh... Eh, Nundik heldu dira? Be, nire ustez, uh, jendeak ari dira pentsatzen, zeren ikusten dute uh, eh, Kirola jendeak gero eta gero dira, beraz, ari dira pentsatzen, asmatzen, zer egiten aldugu, zer sortzen aldugun, diru asartzeko, eta... eta zeren, ba, ere, da ere behar da horak jendea ere fite aspertzen da, bax ditugu beti, hola da, bizi horrein, eh? beti gauza berriak. Eh? Dirua gantzu, bada egiazko negozio bat horren gibelean? Hame ah, hori da elburua, eh? zumba, ez dute eraiki, eh, zate. Uh, nire ustez atseman dute zerbait hor, eh, eta... Merkatu bat bada hori. Merkatu bat bada, kilolaren inguruan orokorki. Mm. Ikustena ez da zumba baizik, eh? mundu urtan sartzen bazizte biskat, ezakit eh, interesatzen, ateratzen dira, hainiz gauza. Istuki, zer, zer bada aktivitate gisa, ba, zer gantzuz ura badula gela bat, uh, ba, zer bada aktivitate gisa gela batean, uh, bat ezagutzeko? Uh, Orokorki maiten dira geletan muskulazio salbat, salabat, uh, gelabat, uh, tresnekin eta dena. Hor ditugu atse maiten mutiko hainitz, badira neska hainitz, neska hainitz, ez, neska piskat, megeago mutikoak hor, eta gero saletan, fe, kurtso kolektiboak nun emaiten diren geletan, atxemaiten dira gehiago neska. Eta hor, eh, atxemaiten dugu uh, step kurtsoak, frantzesez kuiz abdofetze deitzen direnak, uh, gero bizikleta kurtsuak. Bizikleta kurtsuak? Bai, bizikletak urtsuak, bai. Alta, bizikletak ez dira erortzen, ez dira... Bi, e, etxean, eta etxean egiten alda ere, bizikletak. Bai, baina... Zerrik asena bizikletak abantaila da kurtsuetan, zeren Adibidez, zuk egite bauzu biziketa bat, uh, ariketa bat, iru denez, bakarrik etxan, bo, piskat luzea izanen da, nire ustez. Adibidez, egite eh, sala batean, nun bat ziren, ogei bat, erakasle bat ikin aintzinan, gai musika, eta gehienetan diskoteka, piskat, uh, eh, giroa, amaten dute, argiekin, eta... Horrek laguntzen du, bai? Egia, bai, bai, bai. Eta, eta, eta erakasleak zer egiten du, pedalatu? Eme, eh, bai, motibatzen, <laughs> motibatzen ditu. Bai. Bai, motibatzen eta eraikitzen du kurtso bat, jama bat, beroketa batekin, gero bero, beroketa hori uh, garatzen du, gero uh, txumaiten duzu... Uh, Kardio piskat. Bai, kardioak lantzeko, patarrak, gero abida, abida, abie, abiadura. abiadura barkatu lantzeko. Fe, uh, badira bizikletak, tresnak hori bakerrik egiten dutenak. Bakerrik egiten dutete, oai hau egin, oai hau egin. Oh, Ah, ez badit, badit, erraiten eh, duena da bizikletek badituztela programak. Programak, ah, bai. Me ez da berdin gela batean... Eh? Ez hori da... Badira gune batzu saletan, un badien kardio aparei, eh, fin, tresnak, bizikletak, deitzen alejamer, eliptik, uh, kurrika egiteko tresnak. Hortan badira programak sartzen aldira. Bai, bai, bai. Euh, zure eh, sartzen zure adina, zure pisua, zure pisua uh, Justuki, uh, irakasleak eh, nor dira? Diploma bat behar da, hola, gela bat idekitzeko, gela batean lanian hartzeko? Uh, gela bat idekitzeko ez duzu diplomarik behar. Baina nahi bauzu eman euh, Uh, bat? Kurtso bat edo, voilà, kurtso bat adibidez. Hor, baruzu diploma pasatu, nik pasatu dana da badira eskola formakuntza initz montatu direnak hor azken urte hauetan, zeren uh, eh, kilola hori garatzen da, beraz eh, eskola formakuntzak garatzen dira ere. Ma ba, maiten dira pauen, uh, nik pasatut pauen, badira miahitzen, amon marzan, bordalen, torosan badira initz. Noa detzen da diploma? BPJEPS, da brevet profesional, lehen daitzen euh, deitzen zen brevé d'eta. Euh, da brevé professionnel de la jeunesse edukazioa populaire et, et sportive. Eta diploma... E Aktivitate bario du gero? Euh, edo bere zituak dira? Bai, berla... Horain... ala, bere zitua da. Eh, guda fitness eta muskulazioa badira bi espezialitate. Ados. Eh, eh. Zaiten alduzu ere nik baut berreta pilotaren zat, adibidez. Zaiten alduzu rugbya edo nahi duzuna. Baina, kirol gelan behar duzu, ala ere... Ara, fitness eta muskulazioa, biak behar dira hori hmm. lan egiteko. Zer da aktivitaten artean, ostion orantzua diz, zumbaren artean, stepsaren artean, eh, abdofesteren artean, pilat, pilat. Pilat, modan zen hori ere gara ibataz. Be, pilat ere, ino atxe maiten da, eh? uh, zumba... Da gehiago musikala latinoak atxemaiten dituzu. Dantzaren inguruan da. Dantzatzen duzu uh, reggaeton, salza, olako ah, ritmoetan. Dantza da bai. Ados. Olako ritmoetan dantzatzen duzu. Gero pilat da gehiago lantzen da uh, gorputza zentroko uh, muskulazioak lantzen dugu. Uh, da duran forzema, eh, ditzen da franxez. Gero atxemaiten da bon, bizikletako kurtsoak, kardio lantzen duzu uh, dira beste kurtsu batzu ere uh, ariketak, da karga gutxirekin, baina uh, initzekin, da kurtsu batzu horretara irauten begoita berroita bost, ordu baten artean. Mm -hmm. Atxeit, ara, initz kurtsu desberdin mhm. atxematean da. Adin guztietarik aldu da ere, eh? badira gazte... Uh... Ba, eh? Gutxien ez, amasei urte. Geo gazteago zikusi, e, eta... helduetan uh, elduetan dira irurogei eta pasa. Eh? Eta bai. medikua giri bat galdegiten duzue, eh, gela batera taldu bai, beti. Beti. Beti bai. Hor, Xantxo, eh, ez dugu demoreniz, eh, finitz, finitzera joanen gira, zuk eman bar badiozu norbaitik kontseilu bat, orain gela batean izena emanen eh, duena, eh, ze kontseilu eman zinezake? Uh, Oia, nik zer nahi nuen, zer sekatzen duen? Be, deia, berarentzat, bere gorputzarentzat, ongi senditzeko... Ez baina, zer aktivitate egin behar du edo zer, uh, zer kontxetazin ezakezuk? Ah, gero depentzen du zer sekatzen duen. Nahi badu pisoa galdu, ban be, gehiago kurtso kolektiboak egin eta eta kardiotresnak erabili. Uh, nahi, duz, nahi baduzu mm, hartu gehiago muskulazioan joan. Eh, hala. Bela hori. E, eta iraun behagoaz, eta iruditzen zaitere batzutan irailan jendeainiz bada, ba, hori da, bai, eh. gero usten dira, bai, gela. Irailan iru hilabeteren gero egu behi ateratzen da, beraz, ban, jendeak ez du denbora, eta... Eta gero udan, uh, udan berriz eh, jendea uh, joitena gehiago uh, eh, itxasora. Itz bat presioari buruz ere. Ez baitira berdina gela batetik besterat, badira low cost gela merkeak? Ba, gela merkeetan uh, garran presioa aparada hogei euro, eta bost euro, baina ez da baita ez bada uh, erakasel bat, kotxo bat. Eta gero, uh, atxe maiten dira, behogei gutxenez, da behogei, gutxenez, uh, uh, amoaien. Guti gora bera? bera da berrogei eurotan, berrogei eta amak ere, horretan atxemaiz ah, dut. Zerran zenezake, kalitatean nahi balin bada? Bedean berrogei euro hilabetero, eh? Oida, berrogei euro hilabetero. Ba, mil esker, Sancho, hortan utziko dugu, mil esker eh, zoheri ere, Jean-Noel eta Marcel, unara tetoririk, mil esker, Olatz? Bai, mil esker deneri,